บุ๊กทู แปดสิบหก 86. 86. คำถามอดีตการสอง Fråga. Förfluten tid. 2. Fråga. Förfluten tid 2. คุณผูกเน็กไทเส้นไหน Vilken slips hade du på dig? Vilken slips hade du på dig? คุณซื้อรถคันไหนแล้ว Vilken bil har du köpt? Vilken bil har du köpt? คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน Vilken tidning har du prenumererat på? Vilken tidning har du prenumererat på? คุณได้เห็นใคร Vem har du sett? Vem har du sett? คุณได้พบใคร Vem har ni träffat? Vem har ni träffat? คุณได้เจอใครที่รู้จัก Vem har ni känt igen? Vem har ni känt igen? คุณตื่นนอนกี่โมง När har ni gått upp? När har ni gått upp? คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ När har ni börjat? När har ni börjat? คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ När har ni slutat? När har ni slutat? ทำไมคุณถึงตื่นนอน Varför har ni vaknat? Varför har ni vaknat? ทำไมคุณถึงเป็นครู Varför blev ni lärare? Varför blev ni lärare? ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ Varför har ni tagit en taxi? Varför har ni tagit en taxi? คุณมาจากที่ไหน Var kommer ni ifrån? Var kommer ni ifrån? คุณไปไหนมา Vart har ni gått? Vart har ni gått? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Var har ni varit? Var har ni varit? คุณไปช่วยใครมา Vem har du hjälpt? Vem har du hjälpt? คุณเขียนถึงใคร Vem har du skrivit till? Vem har du skrivit till? คุณตอบใคร Vem har du svarat? Vem har du svarat?